Biz dünyadan gider olduk, biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, ecel büke belimizi, söyletmeye dinimizi. Hastayken halimizi, hastayken halimizi, soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçiler. Bizi bir asan vecihile, bizi bir asan vecihile, duyanlara selam olsun. Salaverle kastımıza, salaver ile kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze, namaz için üstümüze, duranlara selam olsun. Dervişunuz söyler sözü, dervişunuz söyler sözü, Yaş doludur iki gözü. Bilmeyenler bilsin bizi, bilmeyenler bilsin bizi, bilenlere selam olsun.